Hainbat datu atera dira, azken asteetan Frantziako presondegietaz. Zarkituak direla, ratoiak eta zomorro izurriteak badirela, neguan hot, sudan bero, zikinak direla eta beste. Aldi Manuel Valls Frantziako lehen ministroak jakinarazi du, hogeita mairu presondegi berri eraiki nahi dituela, horietan bat ipar euskal herrian edo biarnoan. Gabi Moezka, presoi eta oipeko presidente oiarekin, mintzatu gira, dio ez dela atera bidea presondegi berrian eraiki eraikitzea badirela beste aukera batzu eta Manuel Balzen iragarpena hauteskunde kanpainako iragarpena dela. Ez dakit iringarria denez, baina egia da azken egun horietan aski usu aipatu dela freneko uh, presondegia baita ere beste presondegi zaharrak uh, garratoinez beteak uh, direla. Uh, ez dut uste arrazo eh, uh, handiena dela gaur egun uh, frantziako presondegietan, bon, baina ere eh, argitzen du ere zer den uh, presondegiko egoera. gaur egun biztanda uh, arrazo handiena uh, ez da bate jihadisten uh, afera, agertzen den bezala bada hilabete batzuk, uh, baina jende sobera uh, badela uh, presondegietan eta hori Eh, hori uh, lotua uh, bizi egoera presondegietan. Beraz, uh, gaur egun den uh, egiazko arrazoa hori da, eta zuritxarrez bada bedaren amagurte hortan girela. Eta gaur egun entzuten dena da uh, politiko gizuen haotik horren kontra egin behar dela beste presondegi batzuk uh, eraiki eta justuki lehen mistroa agertu du plano bat, plano berri bat, badegun batzuk, nun egiten zuten uh, zutela ogoi eta mairu presondegi berria. Zure ustez, uh, atera bat izaiten alda presondegi berriak eraikitzea, jendea izaiteko banaka, ibatzen duten bezala, zeldetan, edo, edo ez da hori atera bidea? Uh, Irringarria litake, baina eh, sobera triste da, eh, eh, ikustea gaur egun gizon politikoak erresponsable bezala gertzen direna, kolako gauzak ateratzea agunt negargarria da, zeta uh, historioan zehar badakigu, ez bakarrik frantzian, baina mundu guzian, eraikaitzen duzunean presondegi berri bat, uh, segidan betetua dela eta askifite sobera jende ere badela. Beraz, eh, hori dakigu historia da eh, lekuko bezala, eh, beraz beste bide bat atseman behar da. Nahi dut azpi Europako iparrean herri batzuk hasten direla presondegiak esten. Azpi marratu behar da ere, udauntan, Amerikan ere, eh, estatu batzuk, hasi direla erraiten, uh, eh, segurki uh, um, beharko dela gutiago empleatu presondegia etorkizunean, beraz ikusten dugu, pixkanaka, pixkanaka munduan zehar uh, gauzak aldatzen direla eta uh, fini dela denbora nun erraiten zen uh, soluzionea zela presondegiak eraikitzia. Salbu frantzian iduriz, baina uh, egia erraiteko uh, eh, badakigu edo uh, argiki erraiteko badakigu uh, zergatik gaur egun valz eta uh, urvoaz uh, justiziako ministra, ministroa haintzinatzen uh, dute olako ideiak. Uh, badakigu, sartzen uh, girela haute eskunde mementuan, eh, frantzese estadoan, eta eh, lehendakari aldatuko dela, edo bozkatuko dugula <laughs> beren lehendakari batentzat, eta eh, olako kampainak uh, eh, biztanda uh, biziki, diru anitz galde egiten dute, eta beriziki uh, nahi duten entzat ukan presidenta, eta uh, eh, eranen dut gauzak eh, bizikie argiki, uh, at, uh, agidi dena da uh, diru hori lortzeko, ebe uh, gaur egun politikoa egiten dutenak, erran behar dute uh, batimenduko uh, entrepesari, uh, guk boskatzen bali madugu, uh, fin, pasatzen bali bagira president bezala, ukanen dituzue uh, lan asko, eta beriziki uh, eh, presondegi uh, berri batzuk eh, eraikitzeko. Beraz, le deal, eh, inglesa zaiten bezala da, uh, guk presentatzen dugu publikoki ze eginen dugun, eta zuek, uh, eran uh, main azpian, pagatzen du zuek guri kampaina. Hori da realitatea, hori da realitatea, eta hortakotz uh, ni argunt uh, asereniz, eta olako politika, eh, politika balin bada, olako politika egiten da pobreen bizkar gainean, eta hori ez dut onartzen. ez da badakigu beraz eh, presondegi horiek eraikiak izanen direla, eta betiko jendea hor emana izanen dela, eta beti pobreak, eta hori ez da onargarria, biztan da. Biziki gogorra da erraiten duzu nahi. Entzun dugu ere kolet kapdo ebiel diputatua besteak beste beraz eh, presondegi gehiago sortzearen alde dela, berak erraiten du eh, besteak beste, eh, baina zelda bakoitzean preso bat bakarrik izan behar dela, gaur egun sobera beteak direla, bada aldi berean ere segurtasunaren inguruan, mezu bat zabaldua, terrorismoaren kontra, guzi hori nola aldatzen aldan, nahi baditugu presondegiak ustu nola aldatu eh, badakigu eta hori lege berriak eh, egin gabe eh, baditugu posibilitateak gaur egun presondegiak usteko. Gabi Muezka, erraiten zinuen, beraz, atera bidea ez dela presondegi gehiago eraikitzea, nola egin daiteke beraz presondegi horien usteko Bada gauza bat, eh, jende guziak ezagutzen dutena da uh, eh, uh, eh, TIJ, famatu horiek, Travail d'Interre General. Uh, hori, uh, bada kasik uh, ogoita marrurte uh, uh, empilatu dela frantzes eta hor ditugu estudioak nun erakusten dute uh, arrunt gauza ona dela uh, gaiztagile etipien piskat... Bon, euh, pena bat egin dezaten, eta pena bat da, eh? Euh, euh, bat egitea ez da, gauza guti, eta zure bizia aldatzen da memento batez, eta estadua da zure bizkar gainean, beraz, egiazko pena da. Eta Eh, pena horiek erakusten dute uh, gizartean egonez, gizartean egonez eta ez presondegian, lana eginez, eh, lagundua izanez, bere onduan ukanez uh, sozial bat eta olako jendeak, be, uh, gazteak, bere zikiz eta gehienak gazteak dira uh, horiek egiten dutenak, uh, jende uh, gaizteagile gazte horiek uh, gehienak onartzen dute pena eta, e, eta ez dute sufritzen e, presondegian e, diren sufritzen gauzetaz. Eh? humiliazioniak, bakarrik egoitia lagondurik izan gabe, beraz, olako kondenak uste dut Eh, handitu behar direla, eh, jende diende gehiago uh, eh, uh, xare hortan sartu behar dela, baina ba, badia beste gauza batzuk semi semiliberte gaiten dena ere. Semiliberte da askatasun erdia, beraz uh, egunian zehar egoiten zira kanpoan, Eh, lan egiten duzu, edo estudioak segitzen, edo formakuntza bat egiten, eta gauaz presondegiratua zira eta alo egiteko lako leku batean. Baina posibile da ere, uh, gauza anitz egin gabe, pentsatzen dut, legalki atsemaikia sistema, eh, sistema bat nun uh, lo egiten duzun ere kanpoan, Uh, Baina, uh, biztanda, etxe berezietan, presion izan gabe. Beraz, horiek nahi dut eh, soluzionea dela eh, ez presion degiratzea diende horiek. Eh, nik horietarazten dut frantsesista duan gaurigun kaxik irurugoita mar mila pertsona dira preso eta horietan kaxik amasazpi mila pertsona badutela kondena bat urte baino, eh, urte bat, baino gehi uh, gutiago eh, egon behar dira presondegian. Beraz, argunt kondena tipi-tipi-tipiak. Amazazpi mila jende horiek egiten dute trabai dintere general bat. Baina, olako tix bat egiteko uh, galde egiten du lan gehiago estaduari. Uh, epaileari, uh, eh, ereski eh, emaiten du norbait presondegira askidu aski du paper bat sinatzea, paper bat bakarik eta sinadura bat. Baina igortzeko tis bat egiteko eh, paper batzuk betetu behar dira, uh, atxemaiteko... lan postu bat, entrepresa bat, ikusteko ere konseille d'inserzion de, de, bat uh, segile beraz lan gehiago bada epaile bat entzat eta ulergarria da, eh, komilien artean, uh, erresago dela norbait igortzea presondegirat. Euskal preso politikoen eh, kasuan, Euskal Herriratzea eskatzen dute, ez ditzateke atera dibide bat, eh, presondegi bat izaita Euskal Herrian? Lehenik, uh, nahi, nuke pausatu uh, uh, gauza bat, uh, eskualeria, gure herria ez du ezer irabaztekorik presondegi bat gehiago ukanez bere, bere eh, lurretan. Eh? Beraz hori da uh, ene ikuspundu eh, pertsonala, baina horredi uh, biziki lotuan iz. bigarren pundua, hori uh, behar da, galde egiten dugunean uh, presoak urbiltzea eta bertokian emaitia, Eh, ez da eh, ba, egoiteko eh, luzaz presion digian, eta gure uh, nahia da uh, albezain fite ateratzea eta berriz etxeratzea preso politiko horiek. Beraz, uh, erraiten dugunean uh, ados, uh, badira uh, batzuk, izenak zagutuat girat, Montmarsan, Lanmezan, eta bizpailu ono akitanien zehar, beraz, bai, urbiltzea normala da, legia hori eraiten du eta gu nahi duguna da eh, e, legia, eien legia respeta dezaten beden eh, mailortan. Baina argi da, argi izan behar da guretzat, urbilketa da lehen uh, eh, urratxa, baina urratxa haundiena eta goitatzen duguna eta hortakotz lan asko egiten duguna da ateratzea preso oh, politiko guziak. Bukatzeko eh, laburki, zuretzat eh, gehiago atera bidea litaike, tiz horiek eh, plantan emaitea, eta aldiz ez presondegi gehiago eraikitzea. Bai, uste dut, hor etorkizuna, Uh, ez da bakarrik pentsatuz uh, uh, gaixo presoeri, eh? ez dut uh, mailortan emaiten gauza. Eh? Uh, badakit zer den eta jende anitz badakit eskualerian zer den uh, presondegian uh, bizitzia, euh, baina ez da hori uh, badakit ere euh, zer egiten duen preso, presondegia euh, uh, presoeri. Eran nahi dut, hortik atzeatzen zirela, gaiztuagoa. Eh, eta anitzek, uh, hori berriz uh, egiten dutela gaiztekeriak, beraz, uh, enegizartearen zat, eta gure aurrentzat ez dut ukan ikusi nahi uh, etorkizunean uh, olako errealitate bat, beraz, uh, mementua da uh, gelditzeko presondegiarekin, eta beste gauza pentsatu eta muntatu uh, Euh, arrapostu euh, erresponsablea euh, emaiteko olako problema bati.